Прашање број 3. Што се случи со ЗИИ онлайн? Еден мал подсетник. Понекогаш луѓето се преправаат дека сте вие на интернет. Секогаш проверувајте ги поставките на вашиот профил.